É. é uma história de uma novinha, tá ligado, Eu te juro que eu achei que ela era diferente, tá ligado? até tentei tratar ela bem, tá ligado? Comprei um McDonald's pra ela, tá bom, levei pro cinema, pá. Aí, no. Aí, mano, eu cheguei lá no cinema, lá todo mundo conhecia a mina, parça. Cheguei lá na fila, lá todo mundo conhecia. Passei com ela lá no Imperador, lá passei lá na Zona Leste, fui lá na Zona Sul. Ô, oh, vai tomar no cu, parça. Leva a mina na 16, todo mundo sabe quem é. é. Desse jeito que tu tá virando lanche de vagabundo. Eita novinha, tá mamando todo Ei. mundo. Eita novinha, tá mamando todo mundo. Eita novinha, tá mamando todo mundo. Tiffany piranhona, Stephanie piranhona, Amanda piranhona, tá mamando em troca de maconha. Tiffany piranhona, a Carolzinha piranhona, e a Bruninha piranhona, tá mamando em troca de carona. Tá delícia, tá gostoso. Tá delícia, tá gostoso. E, e ah. você quer me mamar, gostou? Vem mamar de novo. Tá delícia, tá gostoso. Tá delícia, tá gostoso. Se você quer me mamar, gostou? Vem mamar de novo. Ah, Tiffany piranhona, Stephanie piranhona, uh, ah, Amanda piranhona, tá mamando em troca de maconha. Tiffany, Tiffany piranhona, a Carolzinha piranhona, e a Bruninha piranhona, tá mamando em troca o Tzinho na vanessa. Desse jeito que tu tá vira lanche de vagabundo. Eita novinha, tá mamando todo mundo. Eita novinha, tá mamando todo mundo. Stephanie piranhona, ah, ah, Stephanie piranhona, ah, Amanda piranhona, tá mamando em troca de maconha. Stephanie piranhona, a Carolzinha piranhona, e a Bruninha piranhona, tá mamando em troca de carona. Tá delícia, tá gostoso, tá delícia, tá gostoso. E que você quer me mamar, gostou? Vem mamar de novo. Tá delícia, tá gostoso, tá delícia. Piranhona, Stephanie Piranhona, uh, Amanda Piranhona, tá mamando em troca é. de maconha. Tiffany, Tiffany Piranhona, a Carolzinha Piranhona e a Bruninha Piranhona, tá mamando em troca de é. maconha. É, é o Tzinho na Vanessa.